bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. وبعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد aziz mujohid birodarlar alloh subhanahu va taoloni buyuk mehribonligi bilan bu yerda iymonlashlik nasib etibdi <clears throat> barchalaringizdan taqozoyimiz iltimosimiz shuki mana bu iymonlashuv darsimizga e'tibor beringlar <clears throat> albatta biz avvalambor o'zimizni isloq qilishlik uchun so'ngra ummatni isloq qilishlik uchun bu yo'lga chiqqanmiz avvalambor o'zimizni isloh qilamiz so'ngra boshqalarni islohiga urinamiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى Anfal surasini 72 oyatida marhamat qiladiki Albatta iymon keltirgan va iymonlari sababligidan hijrat qilgan va hijrat diyorida mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilyotgan kishilar, ya'ni mu'minlar, muhojirlar va mujohidlar va ularga joy bergan ularni hijrat qilib kelgan diyorlarida ularga hijrat diyorida ularga joy o'rinlarini tayyorlagan va ular bilan birga jihad maydonlarida jihad qilgan ularga nusrat bergan kishilar ana o'shalar ba'zilari ba'zilari uchun do'stlardir, valilardir deb Alloh subhanahu va taolo islom ummatini o'zaro o'rtalaridagi viloyat do'stlik shartlarini mana bu oyatda bayon qildi. Avvalambor muhojirlar, ya'ni Makka dan Madinaga hijrat qilgan Mana bu iymon sifatiga ega bo'lganlardan keyin hijrat qilgan va hijrat diyorida hijratga yetib kelishlik bilan jihodlarini mollari va jonlari bilan jihod qilgan va bularga ansorlik qilgan. Ularga o'rin bergan, uy bergan, joy bergan, faqatgina uy joy beribgina qolmasdan, balki ularga nusrat qilgan, ya'ni Allohning dinini oliy qilishlik yo'lida mol jonlari bilan ular bilan babbaravat jihad qilgan kishilarni ansorlarni Alloh subhanahu va taolo ana o'shalar bir-biriga do'stlardir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Ya'ni islomiy mu'minlarning o'rtasidagi irtibot, aloqa, do'stlik, muhabbat bu mana bu sifatlarga ega bo'lishlik asosiga qurilishligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga xabar beryapti. Mana bu oyat karimani avvalida Alloh subhanahu va taolo birinchi mu'minlarning o'rtasidagi iymoniy aloqani iymon, hijrat va jihad sifatiga ega bo'lgan muhojirlarni ansorlar bilan Alloh subhanahu va taolo mana shular bir-biriga do'stlardir deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtlarida muhojir va ansorlarni bir-birlariga aka-uka qildirib qo'ydilar. Birodar qildirib qo'ydilar. Va hattoki islomni avvalida muhojirlar va ansorlarning o'rtasida o'zaro meros taqsimlanadigan bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini davrlarida ansor va muhojirlarning o'rtasidagi uquvat birodarlikni mana bu shartlar asosida, ya'ni iymon, hijrat va mol va joni bilan jihad qilishlik va ular bilan bab barobar ularga joy tayyorlab, ularga nusrat bergan kishilarning o'rtasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zaro birodarlik rishtalarini mustahkam qilib qo'ydilar. Islomiy davlat, islomiy davlat mana bu Yathrib deb ataladigan kichkinagina bir qishloqchada qurildi. Yathrib Xandaq g'azvasi bo'lgan vaqtida Yasrib qishlog'ini himoya qilishlik uchun bugungi nomi Madinatul Munawvara 6 kilometr xandaq kavlandi. Juda ham kichkinagina bir qishloqchada mana bu iymon asosidagi birodarlar davlati qurildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu kichkinagina qishloqchada muhojir va ansonlar o'rtasidagi o'zaro iymoniy muhabbat bilan butun yer yuzidagi shirkni qarshisida tawhid davlatini asosini qurdilar. Biz bugun to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan asosiy mavzu Mana bu Alloh subhanahu va taoloni Qur'oniy ta'limotidan kelib chiqib, muhojir va ansorlar o'rtasidagi mana bu Qur'on talab qilyapkan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam talab o'z o'zaro muhabbatni mustahkamlashlikka qaratilgan. Alloh subhanahu va taolo muhojir va ansorlar o'rtasidagi o'zaro iymoniy aloqani Qur'oni Karimda boshqa o'rinda ham marhamat qilib, Hashr surasida Alloh subhanahu va taolo 8-oyatda marhamat qiladiki, lil fuqara'il lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim min diyarihim va amwalihim yabtaguna fadlan min Allohi va ridwana va ridwanan va yansuruna Alloha va rasulahu ulaika humus sodiqun. Alloh subhanahu va taolo mana bu hashr surasini 8-oyatida marhamat qiladiki, mana bu Xandaq g'azvasidan qo'lga kiritilgan, ya'ni Xaybar g'azvasidan qo'lga kiritilgan Fay tarif taqsimotida Alloh subhanahu va taolo mana bu taqsimotni avvalambor fuqaro bo'lgan muhojirlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan belgilab qo'ydi. Va mana bu muhojirlarni Alloh subhanahu va taolo sifatlarini marhamat qilib aytadiki, ular o'zlarini diyorlaridan mollari diyorlarda qolgan holatda, ular faqir bo'lgan holatlarda, ular o'z diyorlaridan chiqarilgan kishilar. Ularni o'z diyorlarida mollari bor edi. u mollarini tashlab Allohni fazlini orzu qilgan va uning roziligini umid qilgan holatlarda Allah va uni rasuliga yordam berishlik maqsadida chiqqanlar va ular haqiqiy sodiq kishilardir ana o'shalar deb Alloh subhanahu va taolo hijrat diyoriga kelgan mol mulkini tashlab kelgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zi guvohlik beryaptiki, ular mollaridan voz kechdilar nima uchun? Allohni fazlini umid qilgan holatda, Allohni rozi qilishlikni umid qilgan holatda va Allohni va uni rasuliga yordam berishlik uchun ular butun mol mulklardan kechib chiqqanlar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu muhojirlarning sifatlarini bayon qilyapti. Va ularni Alloh subhanahu va taolo sodiqlar deb atayapti. Ular mana bu sadoqat sifatiga qaysi amallari bilan erishdilar? Ular butun o'zlardan keyin Makkada mol-mulklardan yuz o'girib, mol-mulklarini tashlab, faqat va faqat Allohni rozi qilishlik uchun chiqdilar. Sahobiylar juda ko'p sahobiylar. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu ga o'xshagan sahobiylar Makkada juda ko'p boyliklari qolgan edi. Juda ko'p sahobiylarning boyliklari qolgan edi. Ular hamma boyliklardan bir maqsad uchun voz kechishgan edi. Bu ham bo'lsa Allohning fazlini, Allohning roziligini umidida va Allohni va uni rasulini, rasulini diniga yordam berishlik uchun edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu kishilarni, mana bu muhojirlarni ulaika humus sodiqun, ana o'shalar sodiqlardir. Iymonlarida sodiq bo'lgan kishilardir. Islomida sodiq bo'lgan kishilardir deb Alloh subhanahu va taolo muhojirlarning xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda muhojirlarni hollarini xabarini beryapti. Qaysi bir kishi agar hijrat diyoriga chiqib faqir bo'lib qolgan bo'lsa, vatanidagidak sarvatmand bo'lmay qolgan bo'lsa, bu ayb emas birodarlar. Juda ko'p birodarlar bizga ham ma'lum, yurtlarda tujjor bo'lishgan, ko'p pullarga ega bo'lishgan, sarvatmand bo'lishgan. Lekin hijrat diyorida juda ham sodda uylarda oddiy hayot bilan hayot kechirishyapti. Faqat bularga bir nuqta lozimki, Allohning fazlini, Allohni rozi qilishligini qalblariga niyat qilib tugib qo'yishlari kerakki, toyinki hijrat diyorida ham zarar ko'rib, oxiratda ham zarar ko'rmasinlar. Ya'ni mana bu yerda bitta nozik nuqta bor. Biz sizga tegishlik. Biz ichimizda ham ana shunday Mus'ab ibn Umayrga o'xshagan o'z diyorida katta-katta boyliklarga ega bo'lgan kishilar bor. Va lekin ularni bugun ignilarga yamoq tushgan. Bugun ularni bir qur kiyimlari bordir yoki yashayotgan uylari juda ham faqirona bo'lishi mumkin. Bu ayb emas. Ba'zida bularni puli qolmapti, bularni iqtisod yurmay qopti degan gaplar bizlarni iblis tabiat kishilar bizlarni qalbimiz og'rintirib qo'ymaslik kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi dek zot, Abu Bakr dek zot, Umar ibn dek zot ba'zi kechalari turib qorinlari ochganligidan ochlikka chidolmasdan Madina ko'chalariga chiqib ketishardi. Madina ko'chalariga chiqib ketishardi. Sahobalar Abu Bakr va Umar, "Ya Rasululloh, ko'chada nima qilib yuribsiz?" deganda, "Ochlik qiynab yubordi, ko'chaga chiqdim" derdilar. Bu uyatlik narsa emas bu. Bularni kiyimiga yamoq tushgan bo'lsa, agar niyati yabtaguna fadlan min Alloh bo'ladigan bo'lsa, varidvana, ana bu kishilar baxtli kishilar. Ba'zilar o'ylamasin, kofirlarni tablig'otiga muvofiq bular vataniga sig'may qolganligidan yoki vatanida iqtisod yurmay qolganligidan hijrat qilgan deb yo'q. Maqsad Alloh va uning rasulining diniga yordam berishlik. Allohning fazlini umid qilishlik. Allohni roziligini topishlik. Shuning uchun hamma dunyodan voz kechilgan. Uy joylar shunday qolib ketgan. taomlar pishgan holatida tashlab chiqilgan, butun mahalla-mahalla bo'lib hijrat qilingan. Vatandan non istab chiqqan emasmiz biz. Yaxshi uylarda yasharmikimiz deb chiqqan emasmiz. Mana bu yerdagi bir nozik nuqtaga e'tibor beringlar, birodarlar. Hijratdan murod Allohning fazli va Allohning roziligini topishlik va Alloh va uni rasuliga yordam berishlik. Alloh va uni rasuliga yordam berishlik nima? Allohning dinini oliy qilishlik, Allohning dinini hokimiyatini o'rnatishlik. Ya'ni aytib o'tayapman, agar hijratga chiqib pulsiz bo'lib qolgan bo'lsak, faqir bo'lib qolgan bo'lsak, Alhamdulillahi robbil alamin. Hayotimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshabdi, sahobalarga o'xshabdi. Buning uchun Alloh taolaga shukr qilishimiz kerak. Shuning uchun hijrat diyoriga chiqqan birodarlarimiz o'ksish qalblarda paydo bo'lib qolmasinki, biz vatanda bo'lganimizda muncha molga ega edik, muncha-muncha ishlarni qilardik. Yo'q, biz o'zimiz bilan dinimizni olib chiqqanmiz. Dinimizni saqlab qolishimiz kerak. Bu biz uchun muhim emas, ertaga nima taom yeymiz degan. Bu narsa muhim emas. Bu biz uchun muhim emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qonunlari ochligidan qonunlariga hamma sahobiylar bitta toshni bog'lagan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkitadan tosh bog'lab olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam singarin Allohga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsak, hali ku unchalik muhtojligini ko'rmadik. Agar mabodo o'sha kun kelgan vaqtda ham biz Robbimizni bergan kuniga rozi bo'lishimiz kerak. Chunki aytib o'tdik, Musab ibn Umayr islomdan avval Makkadagi yigitlik davrlarida onalari shunchalik boyvachcha ayol ediki, farzandiga hech kimga yigizmagan taomni yedirardi. Hech kimga kiygizmagan kiyimni kiygizardi. Agar Makka ko'chalaridan Mus'ab o'tib ketadigan bo'lsa, uning sepkan tanasidagi atridan hamma bir necha muddatgacha bilardiki shu ko'chadan Umayr o'tgan. Mus'ab ibn Umayr o'tgan. Hatto har bir ayol u kishiga nazari tushsa, oshiq bo'lib, koshki edi men turmush o'rtog'im shu bo'lsa degan. Lekin Uhud kunida shahid bo'lgan vaqtlarda u kishi boshlarini o'ralgan vaqtda kiyimlari bilan oyoqlari ochilib qoldi. Oyoqlari ochilgan vaqtda boshlari ochilib qoldi. Va sahobalar aytishadiki, boshlarini kiyimlari bilan o'radikda oyoqlarini barglar bilan o'rab ko'mib qo'ydik dedilar. Mana shunday yigitlar bor. Ali Talha ayniki Shoykotda shahid bo'lgan vaqtida uni dafn qilgan mujohidlar aytadiki, 15 yoshida Andijonda millionerlik laqabini olgan birodarimiz kafallik topmadik, oyog'ini barglar bilan o'rab ko'mib qo'ydik dedi. Ha, Allohni rozi qilaman deganlar dunyosini sotadi. Hamma narsasini sotib evaziga Allohni rozi qiladi. Mana bu narsaga juda ham e'tibor beraylik birodarlar. Albatta muhojirlar nima uchun chiqqanlarini esdan chiqarib qo'ymasinlar. Vatandan chiqdik ammo bo'lmadi bizda amon fikring. Tamom o'ziga mashg'ul ayladi bu osh non fikri. Yurish fikri, turish fikri, do'kon fikri, makon fikri. qachon paydo bo'lur bizlarga din fikri, jahon fikri. Said Mahmud Taroziy rahimahulloh o'tgan muhojirlardan bu kishi aytgan bu she'rni. Vatandan chiqdik, ammo bo'lmadi bizda amon fikri. Ya'ni vatandan chiqdik, lekin bizni nima maqsadda chiqqanligimiz esdan chiqib qoldi. Tamom o'ziga mashg'ul ayladi bu oshu non fikri. Ya'ni vatandan go'yoki osh non uchun chiqildi. Vatanda ham bor edi. Divizra guruchda sabzilari bilan tayyorlanadigan oshlar bor edi, hammasini tashab chiqildi. Bu yerga kelib, yana osh nonning orqasidan bo'lib qolindi. Hamma yurish, turish, do'kon, makon fikrida qoldi. Qachon paydo bo'lar bizlarga din fikri, jahon fikri? Ya'ni muhojir fikri dinni fikri bo'lishlik kerak. Jahonga islomni o'rnatish fikri bo'lishlik kerak. Mana bu fikr bilan hijrat qilishlik kerak. Qorin uchun emas, uy uchun emas. Alloh subhanahu va taolo Allohni fazlini, Allohni roziligini umidida hijrat qilgan kishilarga va Allohni va uni rasulini diniga yordam beryapgan kishilarga sodiqlar deb laqab qo'ydi. Bu muhojirlar sifati. Alloh subhanahu va taolo 9-oyatda esa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنا endi bu أنصار haqida. Hubbul حب الأنصار من الإيمان bughzul الأنصار من النفاق الله سبحانه وتعالى muhojirlarning sifatlarini mana bu fay deb ataladigan, ya'ni jangsiz qo'lga kiritilgan g'animatni bir turini avval faqir muhojirlarga taqsim qilingandan keyin mana bu taqsimotni Allah subhanahu va taolo muhojirlarga avval bergandan keyin Allah subhanahu va taolo ansorlarni ham yuqoridagi siddi sodiqlar sifatiga qo'shib ana shunday ki ular Madinada iymonlari bilan mana bunday hijrat qiladigan kishilarni kelishidan oldin iymon bilan ularga joylarni tayyorlagan, hovllarni, maskanlarni tayyorlagan va o'zlariga hijrat qilib kelgan kishilarni yaxshi ko'radigan kishilarni sifatini Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, ularni birinchi sifatlari iymonlari bilan Mo'min bo'lgan holatlarda mo'min birodarlarim hijrat qilib ketdi deb ularga joy tayyorlagan va o'zlarini diyorlariga hijrat qilib kelgan kishilarni yaxshi ko'radigan, yomon ko'radigan emas. Ularni yomon ko'rishlik uchun Abdullah ibn Ubay ibn Salul bo'lish kerak. U ham Madinalik. Lekin ansorlarni Alloh subhanahu va taolo sifatlab aytayaptiki, ular yuhibbuna man hajara ilayhim. ولا يجدون في صدورهم hajatan مما utu. Ular haligi taqsimotlar muhojirlarga berilingan vaqtida. Bu bitta tafsir. Boshqa tafsir nima narsaniki al muhojirlarga berayotgan bo'lsalar, ularga qalblarida hasad topilmaydigan. Ular hasad qilmaydi. O'zlaridan yaxshiroq uyda yurgan bo'lsa, yaxshiroq motorlarni minib yurgan bo'lsa, Bugungi tafsir bilan aytganda, ular qalblarda hasad qilmaydi. Ularga bular qalblarda hasad topmaydi. Va o'zlari muhtoj bo'lsalar ham, o'zlarini zararlariga bo'lsa ham, muhojir birodarlariga nima har narsani avval ular nima qilishadi? Taqdim qilishadi. Ularga berishadi. O'zlarini zararlariga bo'lsa ham. Va Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Kimki o'zini nafsidagi baxillik, ya'ni moddiy va ma'naviy baxillikdan najot topadigan bo'lsa, ana o'shalar najot topuvchilar deb Alloh subhanahu va taolo baxillikdan o'zini saqlagan muhojirlarga shunday yaxshiliklarni qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo ana o'shalar najot topgan sodiq muflihlar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Albatta mana bu oyatni sababi nuzuli bor. Mana bu oyatni sababi nuzuli bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi keldi. Muhojirlardan edi. Bu kishi keldida shu kechasi mehmon bo'lishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mehmonlar bo'lmoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha uylardan so'ratdilarki, mehmonni mehmon qilishlikka biror narsa bormi uyda dedilar. hamma uylardan javob keldiki, uyimizda biror narsa yo'q deyildi. Uyimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biror bir ahllarini uyida shu mehmonni mehmon qilishlikka biror bir vaqo, biror bir narsa topilmadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kechada shu mehmonni mehmon qilganga Allohning rahmati bo'lsin. degandilar bir ansori turib aytdiki, "Ya Rasululloh, buni men mehmon qilaman" dedi. Uyiga olib bordi-da, mehmonni ayolidan so'radi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mehmonlarini mehmon qilishlikka biror narsa topiladimi uyda dedi. Ayollar aytdiki, "Ikkita bolamizga yetadigan taomimiz bor" dedi. "Juda ham oz taomimiz bor" dedi. Ayollarga aytdiki, bolalaringni uxlatib qo'ygin, mana shu taomni mana shu mehmonga yediramiz dedilar. Juda ham oz taom. Va mana bu taom aytdiki, u vaqtda hijob farz bo'lmaganida mehmonga taomni keltirgan vaqtingda chiroqni o'chirib qo'ygin dedi. Xuddi biz ham taomni qo'shilib yeyotganday bo'lamizda, taomni hammasini mehmonga yedirib olamiz deydi. va mehmonni shunday izzat qilishdi. Mehmon haligi ozginagina ikkita bolakayga yetadigan taom bilan mehmon qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ertalab shunday xursand bo'ldilarki, sizlarni bu qilgan ishingizdan Alloh subhanahu va taolo kulib xursand bo'ldi dedilar. Va mana shu oyat nozil bo'ldi. Allohni rozi qilishlik uchun, Allohni xursand qilishlik uchun ozginagina ixlos bilan o'zini zarariga ikkita bolasini taomini yedirib yuborib, mana bunday darajani topildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytgandilarki, meni ashablarimga g'araz olmanglar. Meni ashablarimni bir havuch arpani yoki yarim havuch arpani infoq qilib topgan maqomini Uhud tog'ichalik tilloni infoq qilib topolmaysizlar degan hadisni mana bu oyatni sababini nuzulida tushunsa bo'ladi birodarlar. Albatta biz avvalgi Anfal surasiga qaytamiz. Anfal surasini faqat e, muhojir va ansorlar o'rtasidagi birodarlik, do'stlik haqidagi oyat edi. Albatta islomiy do'stlik, islomiy birodarlik iymon asosida bo'ladi. Millat asosida emas, qavm asosida emas, rang yoki ma'lum bir mintaqaga xos bo'lishligi bilan emas. Chunki bunday birlashishliklar hayvonlarning o'rtasida ham, chorpoqlarning o'rtasida ham bor. Bir o'rmonda to'ng'izlar to'ng'izlar bilan bitta, maymunlar maymunlar bilan bitta, sherlar sherlar bilan bitta, yoki bir qishloqni, bir mahallani itlari o'zaro bitta Ya'ni insonlar o'zaro milliy, qavmiy, lisoniy, vatanparastik asosidagi bugungi da'vo qilinayotgan ki birlik islom nuqtai nazaridan manfur bo'lgan, eng napak bo'lgan, ulim tikni singarin eng napak murdar bir narsa bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurgan Madina Yasrib deb avvalda atalgan qishloqchada islom poytaxtidagi qurilgan uquvat, birodarlik iymon asosida edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni Makkaliklarning sayyidi bo'lishligi Bilal Habashini qop-qora qul barobarida Abu, Abu Bakr Siddiq haqlarida va Bilal haqida Umar ibn Xattob aytdilarki, sayyidimiz Abu Bakr Sayyidimiz Bilalni qullikdan ozod qildi dedilar. Ikkovlari ham Sayyid. Yoki Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu bilan Salmon Farsi Forsdan o'kchi o'zaro o'rtalarida bir hazil so'zi bo'ldiki, Yabni Savdo dedilar. Abu Zar al-Ghifari. Ey qora xotinning o'g'li dedilar. Bilal radhiyallohu anhu Salman Bilal ekan. Bilal radiyallahu anhu bordilarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qildilarki, "Mani Abu Zar shunaqa deyapti dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Zarni chaqirdilar. Ya Abu Zar, seni vujudingda hali ham johillik bor dedilar. Muhammad alayhisalomni olib kelgan dinida oq ranglik xotinni o'g'li qora ranglik xotinni o'g'lidan hech qanaqangi fazilati yo'q dedilar, magaram taqvosi bilan dedilar. Abu Zar yuzlarini yerga qo'ydilar va Bilolga aytdilarki, oyog'ing bilan yuzimni bosmaguningcha Allohga qasamki, boshimni yerdan ko'tarmayman dedilar. Ya'ni mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurgan islom, bugungi har turli islomlar falon millatlar birga bo'lsin, falon qavmlar birga bo'lsin. Bular hammasi laysa minna man da'a ila asabiyya hadisi bilan mardud bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manfur qilgan bu amallar bular. Iymon La farqa bayna arabiy va ajam illa bit-taqva. Inna akramakum indallohi atqakum. 73-oyatda marhamat qiladiki: "Vallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir." Alloh subhanahu va taolo endi mana bu o'rinda 3-chi bir toifani xabarini beryapti. Bu toifa kofirlar ba'zilari ba'zilariga do'st deyapti. Avvalgi oyatda mu'minlarni, muhojir va ansorlarni do'st degan edi. Alloh taolo bu yerda bugun ummat tushunmayotgan bir haqiqatni xabarini beryapti. Kofirlar, mushriklar, butparastlar, kommunistlar, demokratlar, vatanparastlar, hamma kofirlar ba'zilari ba'ziga do'st deyapti. Ya'ni kofirlar islomning qarshisida islomning muxolifatida hammasi bitta. Hammasi bitta. Yahud, nasora, mushrik, kommunist, demokrat, munofiq hamma hammasini Alloh taolay aytayaptiki, bular bir-biriga do'st deyapti. Illa taf'aluh. Agar sizlar mu'minlarga do'stlik qilib kafirlarga dushmanlik qilmaydigan bo'lsalaringiz yer yuzida fitna bo'ladi va juda ham katta fasod bo'ladi. Agar sizlar safinani alohida qo'ymasanglar George Bush aytyapti hozir, har kim safini e'lon qilsin. Yo men bilan birga, yo meni dushmanim deyapti. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytyaptiki agar sizlar mu'minlar, mu'minlarni do'st tutib, Madinadagi ansorlar bilan mustahkam islomiy davlat qurmaydigan bo'lsanglar, mustahkam o'zaro muhabbat qilmaydigan bo'lsanglar, kofirlarga nafrat, dushmanlik qilmaydigan bo'lsanglar, buni oqibati ikkita buyuk fitna va yer yuzida buyuk fasod bo'ladi, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ana bariyum min kulli muslimin yuqimu bayna adhari al mushrikin. Men har bir kofirlarga aralash quralash bo'lib yurgan yashaydigan musulmondan bezorman dedilar. Baroat e'lon qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va aytdilarki, mu'min bilan kofir o'zaro yoqiyapgan taomni pishirishlik uchun yoqiyotgan o'tini ko'rmasin, shunday yasasin dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni ularga bo'lgan nafrat, dushmanchilik shu darajada bo'lish kerakki, hatto ular bilan bir havoda nafas olmaslik kerak musulmon kishi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hijratni islom ummatiga farz qildiki, kofirlar bilan aralash quralash bo'lib yashamaslik uchun. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida Abu Musa Ash'ari Alloh alam radhiyallohu anhu bir viloyatning valisi edi. Bu kishiga xabar keldiki, Umar ibn Xattobga Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu o'ziga bir Nasoro Masihiy kotibni o'ziga kotib qilyapti degan xabar keldi. Amir al u kishini chaqirdi. Bu haqiqatni tekshirgandan keyin so'radiki, "Seni kotibing kim?" dedi. U kishi aytdiki, "Bir Nasoro xush xushxati bor, husnihati bor, shuning uchun men uni kotib qilib oldim" dedi. Shunda u kishi Ya aduvalloh Abu Musoga aytibdilar. Ey Allohning dushmani qatalakalloh Allah seni qatl qilsin. Allohni Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd degan oyatini eshitmading deb oyatni oxirgacha o'qib berdilar. "Aman yatawallahum minkum fa innahu minhum" oyatini o'qib berdilar. ki sen Mana bu Allohning oyatini eshitmadingmi? Allohning dushmanini nimaga o'zingga do'st tutding? Nimaga Alloh xor qilgan kishini sen uni kotib qilib aziz qilding deb qattiq tigi berdilar. Bir kotib u. Bu insonlar o'ziga rahbar qilib oladi kofirlarni, munofiqlarni. Mana bu oyatlarni sahobalar mana shunday tushunishgan edi. Albatta sahobiyalarning hayotlarida bunga juda ko'p namunalar bor. Musab ibn Umayr yana Musab ibn Umayrni yodimizga olamiz. Chunki Alloh ulardan rozi bo'lgan. Ularni sifatlariga ergashishimiz kerak. Uhud kunida ya Badr kunida subhanalloh Badr kunida Musab ibn Umayrni ukalari mushrik edi. Bir ansoriyni qo'liga asir tushib qoldi. Shunda bu kishi haligi ansoriy birodariga qarab, "Ey birodarim, buni onasi ko'p boyvachcha" puli ko'p buni. Bunga ko'p narsa undirsa bo'ladi dedi. Shunda ukasi qaratib, "Ya Mus'ab, men seni ukang emasmanmi?" dedi. Aytdi, "Yo'q, sen meni ukang emassan" dedi. "Meni ukam bu Ansori" dedi. Chunki sen mushriksan dedi. Abu Ubayda ibn Jarroh otalarini qatl qildi Badr kuni. Otalar mushrik edi. Sulh-i Hudaybiya buzilgan kuni Abu Sufyan ayoli Ummu Habiba radhiyallohu anha, Ummul Mu'minin onamizni uylariga kirdi. Kirdi, kirdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak to'shaklarga o'tirmoqchi bo'ldi. Ummu Habiba radhiyallohu anha, Ummul Mu'minin onamiz to'shakni uni ostidan tortib oldilar-da aytdilarki, "Ey najos, ey najis, ey mushrik, seni bu ko'rpachaga o'tirishlikka haqqing yo'q" dedilar. Mana bu oyatni ular to'g'ri tushunishgandi. Illa taf'aluhu illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi ve fasadun kabir. Resulullah sallallahu aleyhi ve vaxtlarda saflar ma'lum edi. Mu'minlar alohida, kofirlar alohida, mushriklar alohida. Bugun afg'onchasiga aytganda hammasi gadovat bo'lib ketgan. Hammasi gadovat bo'lib ketgan. Safi bilib olmaydi. Mal'un bush basharatga bitta xizmat qildi. Hamang safini e'lon qildi. bitta malon bitta xizmat qilib qo'ydi basharatga. Nimaga? Sappi ikkitaga bo'lib qo'ydi. Undan oldin hamma o'sha aytgandagi gadovat halol va harom va kofir va munofiq va mushrik va hamma va nopok hammasi aralash quralash edi. Alhamdulillah bugun oyista-oyista saplar aloqada bo'lyapti. <coughs> Rasululloh sallam vaqtlarida munofiqlar ham bugunni singarini oshkor emas edi. Hammasi maxfi yurardi. bir o'zlari uchun bir daftar, masjidi zirorni qurmoqchi bo'lishgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo uni buzib tashlashlikka buyurdi. Ularning bayrog'i yo'q edi munofiqlar alohida. Alohida shiorlari yo'q edi, alohida hizblari yo'q edi munofiqlarni. U bugun emas, gadovat bo'lib ketdi. Alloh subhanahu va taolo saflarimizni poklasin. Bir misol bilan aytsak, she'rlar yashaydigan o'rmonga maymunlar va to'ng'izlar kirib yonma-yon yotganligini hech kim ko'rgan emas. Sher sher turgan joyga boshqa biror bir hayvon yaqinlashmaydi. To'ng'iz ya'ni to'ng'iz cho'chqa shu sher yashayotgan xonaga kira oladimi? Mu'min bilan kofir Yahud va Nasoro misol shunga o'xshaydi. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamza ibn Abdul Muttalibni Asadulloh dedilar? Allohning she'ri bu. Mu'minlar she'r bu. Mu'minlar yashayotgan diyorda to'ng'iz u maymunlarga o'rin yo'q, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan mu'minlarning safini nopok bo'lgan mushrik najosat bo'lgan innamal mushrikuna najas oyatidagi mushriklardan Alloh taolo mu'minlarni alohida pokiza qilib qo'ygan. Bular bilan aralash qoralash bo'lib yashamaslik kerak. Gadovat bo'lmaslik kerak bular bilan. Albatta mana bu muhojir va ansorlar bir-birlariga juda ko'p haqlari bor. Albatta biz ansorlarni Vaziriston diyoriga kelganda qadriga yetdik. Ungacha qadriga yetmagandik. Chunki islomiy imoratda Amirul Mu'minin bizni ansorimiz edi. Biz bu yerga kelib ansorlarni qadriga yetdik alhamdulillah. Bu birodarlarimizni ko'p haqqlari bor. Haligi yuqori oyatdagi Hashr surasida o'rgangan oyatdagi o'zlari muhtoj bo'lsa ham bizga joyini bo'shatib berishligi, o'zi muhtoj bo'lsa ham bizga taomini berishligi mana bu sifatlar yoki bizlarga qilinayotgan kechasi-yu kunduzi xizmatlarda malollanmaslik bu hamma millatda topilmaydi. Mana bunday ansonlarning fazilatlariga biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor Alloh taolaga shukr qilishimiz kerak. Chunki biz ham bir millatmiz. Ba'zida aytamanki, shoyat biz faqat muhojirlikka munosib bo'lsak kerak. Ansonlik qila olmasak kerak. Chunki bizni diyorimizga muhojir bo'lib kelgan odam bizdan yaxshi uyda o'tirsa, bizdan yaxshi-yaxshi mashinalarga tushirsa, bizdan yaxshi taomlarni yesa, biz haligi bilaniku vazir dedi, bizni o'zbek dedi. Bular vazir, har bittasi vazir. Bizni o'zbek dedi, ya'ni o'ziga bek, o'ziga xo'jayin u. Alhamdulillah Alloh taolo bilan o'rtasida o'zi bir ilohiy muhabbat qo'yib qo'ygan. Mana bu ansorlarni biz ustimizda ko'p haqqi bor. Bularni yaxshi ko'rishlik iymondan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo yana 74-oyatda iymon keltirgan va hijrat qilgan va Allohning yo'lida jihad qilgan. Va ularga joy bergan. Va ularga nusrat bergan, ya'ni ular bilan jihadda birga ishtirok qilgan kishilarni, muhojir va ansorlarni ulayka humul mu'minuna haqqo Alloh subhanahu va taolo ki, ana o'shalar haqiqiy mu'minlar deyapti. Alloh shohidlik beryapti. Alloh guvohlik beryaptiki, ana o'shalar haqiqiy mu'minlar deyapti. Ya'ni demak, mu'minni haqiqati bor, haqiqiy mu'min bor, yasama soxta mu'min bor. Badal deb qo'yadi. Demak, mu'min ham mu'min asli bor. Haqiqiy mu'min bor. Iymoni haqiqiy bo'lmaganlar bor ekan. Alloh taolo marhamat qilyapti. Mana bunday og'ir vazifalarni bajargan iymoni sabablik diyoridan quvilgan, diyoridan chiqarilgan, mol mulkidan voz kechgan, hijrat qilgan, hijrat diyorida mashaqqatlarga sabr qilgan, va Allohning dinini oliy qilishlik yo'lida jihad farziyatini amal qilgan mujohid bo'lgan va ularga baxillik qilmasdan joy bergan va ular bilan birga bir safda ayniki Uhud kunida 70 kishi shahid bo'lgan edi, 65 tasi ansori edi ularni. 5 tasi muhojir edi. Har bir xonadonda shahid bor edi ansorlarda. Muhojirlarda mana bunday og'ir mashaqqatlarni chekkan kishilarni Alloh taolo ana o'shalar haqiqiy mu'minlar deyapti. Bu Alloh taolo tomonidan bashorat. Ikkinchi lahum mag'firah. Ularga Alloh taolaning mag'firati bor. Ularni Alloh subhanahu va taolo gunohlarini kechirishligini, mag'firat qilishligini va'da qildi. va rizqun karim. Va ular uchun jannatni va'dasini Alloh subhanahu va taolo aytdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu anhuma va rizqun karim ne jannat deb tafsir qilgan ekanlar. Avval Alloh taolo ana o'shalar haqiqiy mu'minlar dedi. Ikkinchi ular uchun mag'firat bor dedi. Ular uchun uchinchi jannat bor dedi Alloh subhanahu va taolo. Kimlarga? muhojir va ansorlarga. Kimlarga? Hijratini, jihadini, ansorligini ixlos bilan qilganlarga. Dunyo uchun emas. Demak, qilyapgan amalimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan haqiqiy mu'min degan guvohlikka sazovor bo'ladigan bo'lsa va mag'firat va jannatga musharraf bo'ladigan bo'lsak, ana endi baxtli kishilar bizlar bo'lamiz. Mana bu kelgus kigingi mana bu oyat bular uchun Alloh taolo tomonidan sano, bular tomonidan bularga hurmat, ehtirom, bularni chekkan mashaqqatlariga mukofotlar va'da qilingan oyat bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Bay'atul Aqabada ansoriylar bay'at qilishgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida turgan amakilari Abbos hali vaqtda u kishi iymon keltirmagan edi, va lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himoyasiga olgan edi. Rasululloh sallam yonlarida bu kishi turgan edi. Ansoriylar bay'at qilmoqchi bo'lgan vaqtida Abbos takror-takror so'radi. Sizlar bilyapsizlarmi, nimaga bay'at qilyapsizlar? Bu bay'atni oqibatini bilasizlarmi nima? Bu o'zini yurtida hozir Makkada bizni himoyamizda turibdi. Buni agar sizlar himoyalarga olsangiz bilasizlarmi nima bo'ladi? Hamma dunyo sizlarga dushman bo'ladi. Rom dushman, Fors dushman, Makka mushriklar hamma sizlarga dushman bo'ladi. Mana shunday buyuk mas'uliyatni qabul qilishingizni o'ylab basiratan bay'at beringlar degan vaqtlarda Ansoriylar aytishdiki, biz basiratan qanoat qilgan holatda bayat qilamiz deydi. Yana Rasululloh sallamga aytishdiki, agar siz Yathribga, bugungi nomi Madina, kelsangiz, biz o'zimizni ahli ayol farzandlarimizni qanday himoya qilsak, biz nima qilamiz? Sizni shunday himoya qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga shunday ahdlashuv berdilarki, qonga qon, jonga jon. Sizlarning nomusingiz bizning nomusimiz, sizlarning qoningiz bizning nomimiz, qonimiz. Ya'ni o'zaro o'rtalarida nima bo'ldi? Shartnoma, ahdlashuv, bay'atlashuv bo'ldi. Bir-birlarini dushmanlardan himoya qilishlikka. Shunda sahobiyalar so'radiki, "Ya Rasululloh, bizga nima?" Ya'ni buni evaziga biz nimani qo'lga kiritamiz? Shuncha mashaqqat chekar ekanmiz. Butun dunyo bilan urushar ekanmiz. Butun dunyoga endi dushmanchilik boshlanar ekan. Bizga nima endi qo'limizga kerak deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, "Va lakumul janna." Sizlarga jannat bo'ladi dedilar-da, sukut saqladilar. Boshqa narsa va'da qilmadilar. Sen vazir bo'lasan, sen vali bo'lasan, sen mudofa ministri bo'lasan demadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyalagan kadrlar, Rasululloh sollallohu alayhi tarbiyalarini ko'rgan kishilar jannatni evaziga mashaqqat chekdilar. Biz ham muhojirlar ham, ansorlar ham faqat va faqat niyatimiz jannat bo'lsin birodarlar. Allohni rozi qilishlik bo'lsin. Boshqa niyatni Allohni roziligini yoniga qo'shib qo'ymaylik. Şundagini haqiqiy muhojir bo'lamiz, haqiqiy ansor bo'lamiz. va ansorlarga ham aytadigan gapimiz shuki, ansorlarni qilgan qurbonligini, ansorlarni qilgan ehsonini biz so'z bilan hayotimizni hammasida bularni bu qilgan yaxshiligini biz ado qila olmaymiz. Faqat Allohdan duo qilamizki, Alloh taolo haqiqiy muxlis ansorlarimizga jannatul firdavsni nasib etsin. Gunohlarni mag'firat qilsin, o'zini jamoliga musharraf qilsin. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.